Ako ja kao mu'min molim Allah Đalešanu zbog neke potrebe, ali mi se ne uslišava šta da uradim i koji je najbolji način činjenja dovi. U potpisu Ahmed. Ahmed, isto kako onoga koja Allah se obraća, ako je hajer dova da ustraje u dovi. I to je od najboljih ibadeta, ad dua, obraćanje stvoritelju subhanahu wa ta'ala i Allah voli roba kojim se obraća. Ako Allah Đalešanu odgađa kabulu dua, kad je kunu fiha sebebu da dova bude odgođena, da bude ukabuljena odma, može biti uzrok. To ne znači da, znači čovjek prestaje ako je hajer li dova, odabranim vremenima, zadnjoj trećini noći, kada Allah Đeleš jedno spušta bereket s neba od kiše i slično, kada je na sjeđi i u mesečidu između vezana i kameta, znači u dovama tim ustrajava danima godine, nekada je u odgađanju dove bereket, da čovjek bude u stalnoj vezi obraćanju Allahu Subhana.